We gaan verder op bladzijde 7 met Birkat Hashachar, ochtendzegeningen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan la shechvivina, ben yomu laila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shelo asani koi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, שלא עשני עוות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שלא עשני אישה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כה צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עותר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המעביר שינה מעיני ותנומה מאף אפי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. ויהי רצון מלפניך. Adonai Eloheinu, Velohei Avotenu, Shetagilenu betoratecha, Vedapkenu bemitzvotecha, loli lolide get, Velolide Avon, ve'avon, Velolide nisayon, Velolide visayon, Ve'atas let manu yetze hara, Adamra me'adamra umgavera, Vedapkenu biyetze hatov, Ma'asim tovim, Vergof et yetzreinu lisa betlach, Utnenu hayom of goyom, negen ule geset rachamim be'enecha overnego ro'enu. Vertik malenu chassadim tovim. Baharuchata Adonai, agomel chassadim tovim le le'amo Yisrael. Dit is bladzijde 9.